69. Cannes Film Festivali Altın Palmiye adayları. Maren Adö, Almanya, Tony Erdman. I'm Tony. Tony, Tony Erdman. I'm consultant and coach. Pedro Almodovar, İspanya, Julieta. Julieta? Mía. No me lo puedo creer, Julieta. Madre mía. Andrea Arnold, Birleşik Krallık, American Honey. Olivia Assayas France, Personal Shopper Ilma Afkind. Have you ever heard of her? Hmm. No. She invented abstract art before Kandinsky and Malevich. Jean-Pierre Darden, Luc Darden, Belgique, La fille inconnue. Sois pas grossière encore un peu. Tu viens jamais plus nous emmerder avec les photos de la fille. On n'a rien à voir avec ça, tu as compris Compris, docteur Xavier Dolan, Canada. Juste la fin du monde. Voilà, de, revoir les lieux, de, voir comment ils ont évolué, comment, comment le temps les a modifiés, malmenés. Elle ah. <laughs> est même pas en vente, hein Bruno Dumont, France, Malut à chaque fois de retourner sur cette côte. Oui, regardez là-bas, ces cueilleurs de moules. Qu'est-ce que cette Ashkar Farhadi, Iran, Merci. Hein. Nicole Garcia, France, Mal de Pierre, tu vas me suivre tous les jours comme ça Bonjour, monsieur Sauvage. Bonjour, Agostine. La douche à l'étage, elle est froide. Je sais. Ou alors il faut la prendre avant 8h du matin. Alain Gourudi, France. Reste vertical. Venez, normalement il devrait rien vous faire. Allez, vas-y. Jim Jarmusch, Amerika Birleşik Devletleri, Patterson. Another one. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth. Ken Loach, Birleşik Krallık. I Daniel Blake. Christ, who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, no, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk Kleber Mendonça Silva, Brasília, Aguários. Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a, a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagina que Bülent Mendoza, Filipinler, Marosa. Simple lang yan. 50 mil. Kulang pa ng pang 50 mil. Kristin Mingui, România, Graduation. Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Garden și este prin printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întreb dacă există cu Jeff Nichols, Amerika Birleşik Devletleri, Loving. I'm gonna put the kitchen back, right back here. Richard, stop this. I don't know what you're saying. Park Chan-wook, Güney Kore, The Handmaiden. Sean Penn, Amerika Birleşik Devletleri, The Last Face. Cristi Piu, Romania, Sierra Nevada. Gândește-te numai că Sabina, pe care Andreea o detestă, e și normal, ca e o țărancă proastă, îți dai seama cu părinții amândoi plecați aiurea la căpșuni Spania, e Sleeping Beauty. Paul Verhoeven, Hollanda, El. Qu'est-ce que tu fous là, toi Allez, rentre Nicolas Winding Refn, Danimarka, Neon Diamond. I see 20 or 30 girls come in here every day. From small towns with big dreams.